Azken hauteskundeak erakutsi dute alderdi sozialistak ez du gehiago egitaren konfiantza. Hogeita bederatzi diputatu bakarrik lortu dituzte lege biltzarean eta iparaldean bi galdu. Azken hauetan ere Marie-Christine Aragon eta Mathieu Berge Bayonako hautetsi sozialistek beren burua itxasuntzitik atera dute. Meina batek, sinesten du, oraino, medi urraui frantziako sozialisten kontseiloko kidea da eta euskaldun behia. Erri izango zen, alderditik joaitia euh, eta euh, karguztea. Dena den, alderdia ezin du euh, aldatu, bakarrik eta eritarak deitu beharko ditugu gu alderdia gurekin aldatzeko, berritzeko, eta oso uh, da, gazteak deitzea, eta idei berriak atxematzea. Mm dena aldatu beharko dugu. Ez dakit, eh, izenetik, behar bada, uh, aurpegietara, eh, egoitza sozialara. sozialara. Medio gauiko nartzen du gaur egun alderdiak ezingo du den bezala, orduan zergatik ez beste ezkerreko alderdiek imintzatu. Bistan dena, beste alderdietatik uh, urbildu beharko dugu. Baina ez bakarrik bizirik segitzeko, eta ez bakarrik Macronen eta Le Penen aurka egoteko bainan proiektu berri bat sortzeko. Eh, adibidez, dominazioare manak, emazteen eh, eskubideak, turismoa, uh, eh, izkuntza, transizio ekologikoa, bon denak, gai gaik dira uh, abertzaren zat, berdeen zat, guretzat, beraz, sergatik ez dugu elgarrekin etziginen Eta, bon, beh, posibie baldin bada, uh, eskoraz. Medi urraubiren asmoetariko bat, ipar euskal egiko alderdi sozialista baten eraikitzea izanen da. Egan digunez, beste sozialistekin adostea zaila ikusten badu ere, bere asmoetan da.